Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai laikėsi po debesiu ir visi perėjo jūrą. Visi susirišo su moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės jos lydinčios olos, o ta ola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dikumoje. Tie įvykiai yra mums pavyzdys, kad negeistume blogio, kaip anie geidi. Nepasidarykite stapmeldžiais, kaip kai kurie iš jų, kaip parašyta. Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. Neištvirkaukime, kaip kai kurie jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną 23 tūkstančiai negundykime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir krito nuo gyvačių. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nepultų jums tekia išmėginimai tėra tai žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeiti, kad galėtumėte atsilaikyti. Todėl, mano mylimieji, sergėkitės tap meldystės. Aš kalbu kaip novokiems, apsvarstykite patys, ką sakau. Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, nes mes visi dalyjamės vieną duoną. Pažiūrėkite į žemiškąjį Izraelį. Argi tie, kurie valgo aukas, nėra aukuro bendrininkai? Kągi sakau, ar kad stabams paukota mėsa šitą reiškia? Ar kad ir stabas yra šis tas? Ne, aš sakau, kad aukodami atnašas, pagonys aukoja ne dievui, bet demonams. O aš nenoriu, kad jūs taptumėte demonų bendrininkais. Jūs negalite gerti viešpaties taurės ir demonų taurės. Negalite būti viešpaties vaišių dalyviai ir demonų vaišių dalyviai. Nejaugi kurstysime viešpaties pavydą, gal esame už jį stipresni? Viskas valia, bet ne viskas naudinga. Viskas valia, bet ne viskas ugdo. Niekas ten neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Valgykite visą, kas parduodama mėsos prekyvietėje, sąžinės labui nieko neklausinėdami. Juk viešpačiui priklauso žemė ir kas tik ant žemės. Jeigu jūs pasikviečia netikinti žmogus ir jūs norite jį aplankyti, valgykite visą, kas jums padedama, sąžinės labui nieko neklausinėdami. Bet jei kas jums pasakytų, tai atnašinė mėsa, tai nebevalgykite dėl žmogaus, kuris tai pasakė, ir dėl sąžinės. Čia aš kalbu ne apie tavo paties, bet apie kito sąžinę. Kamgi mano laisvė turėtų būti teisiama kitos sąžinės? Jeigu aš valgau dėkodamas, kamgi man prikaištaujama dėl to, už ką aš dėkoju Dievui? Ar valgote ar gerite, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbiai. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios. Šitaip ir aš stengiuosi visiems visko patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti.